Bueno, a ba, bebida eskualdeko albistegi honetan txirrindularitzaren berri ere ba, eman behar dugu, beste behin ere, izan ere, e, honetan elkarrizketatu genuen Aimar Etxeberria txirrindulariak e, denboraldi honetako laugarren garaipena erdi etxi bai zuen aste artean Gipuzkoako e, txapelduna bilakatu zen. Oraingo honetan erlojupeko modalitatean gaiendu zen Etxeberria, zer zehazki Gipuzkoako txapelduna, ba 19 minutu, amairu segundu eta 7 e, zera 100 denboran e, geratu zuen kronoa eta bigarren zelkatuari hogeita sortzi segundoko abantaia aterazion. Bueno, gaur gurean ere, zuzenean daukagu Aimar e, Etxebarria eta zuzenean ba, zorio, eh, emango dizkiogu. Aimar, e, lehenik eta behin zorionak, ba, gipuzkoako txapeldun bilakatu zarelako. Arratxal, eguerdean, eskerrik asko, eskerrik Bueno, eh, lehen galdetu dizut, e, deitu, deitu zaitu gunean, baina e, eh, etzen igun erlojupekoan hain ondo zebiltzala ere bai? Gutez, nire bizitza igual e, erlojupeko bizitzetakin beste kontra eloz bat egin nuen lehen eta ez zidan ondo atera, eta gutez, igual erlojupeko ez da nire eskonto indartsuena, eta ez da, baina e, eh, azte artean ikusi nuen ere ondo indartzen aizela, eta orain haber ikusi beharko da aurrerago, baina momentuz, ondo, oso pozik. Bueno, aipatu behar da, errekorra mm, gainditu egin duzula, eh, zirkituaren alde batetik, eta gero e, oroitzamena, serbe oroitzamenaren e, txapelketa, hau, txap, txapelketa izaten da, baino aipatu behar dugu, zu zerrenda ikusi aldituzu lehena, lehenako garailiak? E, eh, bueno, batzuk bai, ezke alditu da, aldit, izan ditudan guztiak ikusi ditut. Eta, ere izan duzun bezala, errekorra, lehen urtetik zegoen emeretzi berrogeita mesortzi segundo, eta urteen emeretzi eta mairu segundo denbora egitea, pues, oso pozik usten nago, aber, abertzen bat irauten, auka, irauten duen orain nire denbora. Ha, ah, berre, erlojuko lana oso ondo betetzen dut, txuku baino gehiago, eh, alde horretatik, baina nire dut esan, e, historikoki, eh zerbe frogau oso garrantzitsua dela eta entzuleek entzuleek askok txirrindularitza mundua jarraitzen du dakitela eta beste aldetik ba aurrera pausu e, garrantzitsua dela e, zuretzat Bai bai e, karreretako garrantzitsu urteko garrantzitsena bat da eta gainera os, gogoak ere azkenean Gipuzkoako txapelketa da memorial bat eta da pos bi, bi paso aurrera matea eta os, oso oso pozik geritu nintzen Ga, urrengo gau horretan ezin ezin nuen sinistu egin nuena baina bueno gaur egun gaurko unen ja eh ja, ja sentitzen dut tiraba sinuela eh bueno aimar aurtengo de lau dira eh, lortu dituzun garaipenak Eh, bueno, oso denboraldi ona egiten ari zara, ez dakit, e, bueno, e, zer nolako daukazuzuk? Bai, bai, oso, oso nago egin dudan, denbora, no, egin dudan momentu horten denbora aldia garaipen, eta ere beste sortzi podium bigarren eta hirugarren postuekin lortu dudana. Ego naiz ere Espainiako selekzioakin e, eh, koncentratuta, konzentratuta paris eta Copa de las Naciones egiteko, egiteko baina bueno, COVID kasuaren gatik ezin izan zen joan, baina oso pozik, oso pozik, gaur aldegun egin berri bigarren part, e, eh, moraldiko partea. No, baina urdaran, e, eh, selekzioarekin berriz ere hor finkatu dituzue helburuak e, ibilbide bat trazatua duzu edo edo hemen Euskal Herrian bertan egongo zara? Bueno, orain igandan daukat Gipuzkoako klasikoa, gero e, ostiraletik aztelenen hau e, gipuzkoako itzulia ere bastante ezaguna dela, eta gero ja zentratuko gara pizkat Espainiako txapelketa Madrilen dira eta e, dira. Eta genean gure kategorietan Espainiako txapelketea urteko, bos, gran mundiala bat izaten da guretzako normalea. Eta, ze helbururekin joango, joango zara Espainiako txapelketa horretara? Bueno, ni eh, irabaztea normal betizaz nago, elburua ondo ateratzea dena, ara, ara nio, eta nik uste urtean erlojupekoa eta eh, eta errepideko karrera ingo dudala, eta ber, a ber nola joaten den, espero dugu lan hona egitea, eta dena ondo joatea. Bueno, ba, froga medikoak ere gaindituta, beste natekoak e, eh, gaindituta ere, badakigu praktiketan oso ondo ibili zarela ere, e, bueno, orain eh, lasaitu pikin bat, ondo prestatu, burua hotza euki eta eta aurrera eutzi. Hori izango da kontua, eh? Bai, bai, horrela horrela izango da. bai. bai. Bueno, ba, Aimar, eskerrik asko gurean izateagatik eta eta animo geratzen zaizun denboraldiaren ba, bueno, bukaera honetan eta bueno, ea jarraitzen duzun, ba, garaipenak garaipenak biltzen. Vale, eskerrik asko. Saiatuko gara.